بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد بإذن الله تبارك وتعالى كما tulivyoahidi tutapitia kwa pamoja e, risala ambayo imetungwa na Sheikh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan na kutuliwa utangulizi na Sheikh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafidhahum Allah tabaraka wa taala na tupitie mukaddima risala ambayo yaitwa min akhlaq al-anbiya miongoni mwa tabia za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na tuanze na utangulizi wa mtunzi ambapo asema alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd Shukrani zote njema ni zake yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala Mola wa walimwengu na sala na salamu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala imfikie mtume wetu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali zake na masahaba wake wote. Ama baada ya hayo Sheikh asema fa inna mawdu'a akhlaq al-anbiya'i mawdu'un jadirun bi an yuqra fihi. Hakika mada hii kuhusiana na tabia ya mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala yapaswa kabisa watu kuweza kusoma watu kuweza kusoma wa an yatakallama fihi na kuweza kuzungumziwa na watu kuweza kusikiza wa an yusma fihi na wanaozungumziwa kuweza kusikiliza kwa makini lianna fihi alkhayra kullahu kwa sababu ndani yake ndo kuna khairi chungu nzima فالانبياء عليهم الصلاه والسلام kwani mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala sala na salamu ziwe juu yao hum alladhina ballaghu risalati Allah ila aqwamihim wao ndio waliofikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wao nao ni safwatu khalqi Allah azza wa jal ni waliochaguliwa miongoni mwa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala ولهم من الفضائل والخص والخصال ما لا يوصل بل ما لا يقرب إلى مثله na wao Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia fadhila mbalimbali na mambo ya kipekee ambayo hatuwezi kuyafikia wala kuyakaribia wadhālika fadlullah yu'tihi man yasha na hayo ni katika fadla ni katika fadla neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambapo anampa atakaye kwa hivyo mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah amewachagua na akawaweka katika daraja ya juu kuliko wanadamu wengine. Ndio maana sisi tuwafaa kujua sira zao, tuwafaa kujua tabia zao, baadhi ya tabia ambazo mitume wa Allah walisifika nazo ndipo sisi pia tuweze kujikakamua wake kwa waume kuweza kujifananisha na hawa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala kisha asema Sheikh hafidhahullah wasaadhkuru fi sadri hadhihi risala na nitataja mwanzo wa risala hii mwanzo wa kitabu hii ndogo muqaddimatin baina yaday almawdu' nitataja baadhi ya utangulizi baadhi ya mambo muhimu kabla ya kuingia katika mada yenyewe na utangulizi hizi ambazo kwamba nitazitaja asema Sheikh fiha bayanu liahamiyati hadha almawdu' khususan ndani yake tutabainisha umuhimu wa mada hii hasa na vile vile tutazungumzia umuhimu wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujumla Kwa hivyo Sheikh anaanza na utangulizi kabla ya kuingia katika mada na utangulizi huu itatupatia sisi e, utatupatia sisi ufahamu wa kuelewa umuhimu wa mada hii na vile vile umuhimu wa kuwazungumzia mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na jambo la kwanza ambalo kwamba Sheikh anaanza nalo asema inna min asma'illahi ta'ala akika miongoni mwa majina mazuri ya Allah subhanahu wa ta'ala ni al-hakim ni mwingi wa hikma walhakimu na hakimu ni nani ni yule ambaye alladhi yad'u al-umura fi mawadhi'iha au alladhi yad'u al-umura mawadhi'aha ni yule ambaye anaweka kila jambo katika sehemu inayostahili anampa kila mmoja anachostahili na kuweka kila jambo sehemu ambayo kwamba inafaa Sheikh asema inna fil bashari hukama ndiyo miongoni mwa wanadamu kuna watu wenye hikma na kuna watu wenye busara لكن حكمة البشر مهما بلغت لكن busara na hikma ya mwanadamu hata kama itafikia hali ya juu غاني يعتريها النقص والخلل naqsu wal khalal siku inakuwa na upungufu fulani inakuwa na upungufu mwanadamu hajakamilika hata kama atajaliwa kuwa hakim kiasi gani hikma yake itakuwa na upungufu أما في شأن حكمة الله تعالى أما حكمة يا الله سبحانه وتعالى فحكمته بالغة في الكمال أعلاه حكمة يا الله سبحانه وتعالى ta'ala imefikia hali ya juu kabisa haina upungufu wa aina yoyote imekamilika الله سبحانه وتعالى asema katika Qur'an inna rabbaka hakimun alim hakika mola wako ni mwingi wa hikma ni mwingi wa ujuzi mwingi wa ilmu wa kana Allahu aliman hakima wa huwa al-alimul hakim wa huwa al-hakimul alim aya zote hizi zaonyesha Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa hikma Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yake ni pana zaidi الله سبحانه وتعالى انا تاج يخبر الله تعالى بذكر هذه الصفات له الله انا تاج صفاتك هيزي وهو عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى الله سبحانه وتعالى يي انا مجنا مزوري الله سبحانه وتعالى انا صفه جيمه Kwa hivyo hii ndo hii ndo mukaddima ya kwanza ama jambo la kwanza muhimu Sheikh anataja Allah ni hakim na siku zote huweka kila kitu sehemu yake barabara kabisa. Jambo la pili muhimu Sheikh anataja na kimalizia asema min hikmati llahi ta'ala wa 'azimi sun'ihi fi khalq al-insan miongoni mwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala na uzuri wa uumbaji wake katika kuumba wanadamu an fadala bainahum fil ansab Allah subhanahu wa ta'ala amewatofautisha katika nasaba wa khalafa wa khalafa bainahum fil alsinati wal alwan vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akatawatofautisha katika ndimi zao na rangi zao wa min ayatihi khalqu samawati wal ard miongoni mwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa aya kubwa za Allah ni kuumba bingu na ardhi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum na kutofautiana kwa ndimi zenu na rangi zenu angalia kuna kabila ngapi ngapi katika ulimwengu huu kuna lugha ngapi wanadamu wanazungumza kuna watu wenye rangi tofauti aina ngapi zote hizi ni katika alama za kuonyesha ya kuwa kweli Allah subhanahu wa ta'ala yupo na wanadamu wenye uwezo huu wa kutunga lugha zote hizi wameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala mwingi wa uwezo ama mwenye uwezo mkubwa kabisa subhanahu wa ta'ala inna fi dhalika la ayatin lilalamin hakika hayo ni katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala zilizokuwa wazi kwa walimwengu fanasu fihim ar-ra'is wal-mar'us watu tofauti kuna viongozi na wanaoongozwa wafihimul ghaniyu wal faqir na miongoni mwao kuna matajiri na kuna mafakiri na wafihimul ajamiyu wal arabi na kuna waarabu na wasiokuwa waarabu wafihimul fadil wal mafdhul na kuna wale wanaonekana kuwa na cheo cha juu katika miongoni mwao na wale ambao kwamba ni wa vyo vya chini hizi zote ni katika alama za uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa walimwengu kwa hivyo Eh, haya ndio baadhi ya mambo ambayo Sheikh ametutajia leo na tutaona ya kuwa viumbe bora alivyoumba Allah Subhanahu wa Ta'ala si wengine bali ni mitume wa Allah ndio maana kuna umuhimu wa sisi kujua tabia zao na kuweza kujiigiza nayo biidhnillah kwa hivyo tuendelee kufuatilia e, darsa hizi ambazo kwamba insha Allah itakuwa ni dakika kumi haitakuwa hai ni zaidi ya dakika kumi itakuwa ni dakika kumi peke yake na insha Allah taala tutakuwa ni wenye kupata faida na kupata thawabu kwa pamoja tunapokumbushana qala Allah qala rasulullah wajazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh